de explodajo al medicamento. La historio de medicino estas plena de curiosai episodoi. Tu vi memoras la manieron kiel Fleming el trovis penicillinon? Au la historion pri aspirino kiu comencidis antau iar miloi? Au kiel Hook prescribis la unuan celon en la dec sepa iarcento? Nu, la historio plu antau en iras, sen cese. En februaro 2023, doctoro David Wormflash publicigis en la medicina reteo medscape.com unu plian interesan chapitron de tiu historio, ci foie pri nitroglicerino, grava substanzo kiu transpasis de explodajo al medicamento. Indas coni gin. En la jaro 1840, itala chemiisto Ascanio Sobrero creis gin per combinajo de nitroacido cun sulfuracido cae glicerolo. Gi nestabila combinajo facile explodema. Lia amico Alfred Nobel, treconata pro la premio e quiui ricevis lia nomon, aldonis alla mixaggio inertan sorban substanson per quiu oni successas regi la explodemon della tutto. Tiel nascigis dinamito. Sobrero suferis accidenton cae vundigis ie la visagio. Li mortis en la iaro mil ocent ocdec oc. Se li vivus dum iom pli da tempo, li vidus la transformadon de sia nitroglicerino en valoran medicamenton, ec de la comenzo de la dodeca iarcento. Cai curiose, tiu transformo comencigis sen conscie, pere de sobrerumem, ciu metis sur sian langon iom da nitroglicerino por controli la guston, tion cutime faris la tiamai chemiistoi. Li observis che la substanso havas dolcian guston cae causas fortan captoloron. Secve, homeopatiistoi exsuposis che ci povus esti utila medicamento contra o cap doloro, sed tio ne confirmigis. Tamen, oni observis che gi malpliigas la sang premon, do gi estes usata contra arteria hipertensio. Poste, iui laboristoi qui suferis de brustai doloroi cae manipulis dinamiton, remarcis che ilia doloro malpliigas post tiu manipulato. On iel trovis che nitroglicerino mildigas brustanginon, ca estas ensorbata tra la hauto de homoi, ca e che oni povas usi gin kiel sublangan medicamenton. En la homa corpo gi transformigas al nitroxido, quiu dilatas la corain arterioin. Ien ciel nitroglicerino passis de bombajo al utilega medicamento. Compreneble, quiel medicamento gi presentas nenian explodan dangeron. Oni nur memoru che hundoi treinitae por flari explodajoin en flughavenoi Eble povas senti la odoron della pilolui de sem culpa turisto.